الحديث الثالث في البشارة برمضان الحديث الثالث في البشارة برمضان نعم حديث يتاتو نبشارة يا مزم ya ورمضان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي واسناده صحيح حديثه يتاتو ya tatu ni hadithi katika hadithi ya tatu katika fasli ya kwanza au mlango wa kwanza ni hadithi ya kubishiri, kubashiri siku ya Ramadhani umeingia hadithi mnapokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kuwa amesema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataakum ramadhanu imewajia mwezi wa ramadhan shahru mubarakun mwezi wenye baraka faradallahu azza wa jalla alaykum siyamahu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia lazima amewafaridhishia kufunga huo mwezi na huo mwezi tuftahu fihi abwabu samaa mbingu za mbingu, milango za mbingu zinafunguliwa watughlaqu fihi abwabu aljahim na mbingu za moto wa jahannam zinafungwa watughallu fihi maradata shayatin na shaytani wale wabaya wanafungwa mashayatini wabaya wanafungwa lillahi fihi laylatun khairu min alfi shahr kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka katika huo siku katika huo mwezi kuna siku ambayo kwamba ni bora kuliko kuliko mwezi elfu moja man hurima khairaha faqad hurima yule ambaye kwamba ata atazuiliwa khairi yake basi atakuwa amezuia yule atakaye atakayekosa hiyo khairi yake yani hatajaliwa kupata hiyo khairi yake basi faqad hurima kwa hakika atakuwa amekosa khairi kubwa sana hadithi imepokelewa na Imamu Ahmad wa Nasa'i wa isnaduhu sahih na upokezi wake sanadi yake ni hadithi sahihi Imamu Ahmad na Nasai wamepokea hiyo hadithi katika hiyo hadithi tunapoiona kuna bishara kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wema kwa kuwa mwezi wa Ramadhani mubaraka wenye baraka umetangulia kwa sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba radhi ya Allah radhiya Allah iwaendee kuwabashiria kwa, kwa, kwa kuingia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani na hiyo sio habari peke yake tu bali maana yake ni bishara kwao kwa mausimi na adhim kwa mausimu ambayo kwamba ni kubwa yani yani ni siku ambayo yani ni mwezi ambao kwamba ni tukufu na ni wakati ambao kwamba ni wakati wa, wa kuchuma anayeweza yakduru haqa qadarihi salihun almushmiruna yani kwa wale ambao kwamba wanaweza kufaidika na hiyo hiyo mwezi ni wale ambao kwamba katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wema ambao kwamba nataka kufaidika na huo mwezi sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibainisha ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameandaa kwa waja wake katika sababu ya miongoni mwake nini kuwasamehe madhambi na kuwaridhia kupati, kuwa na maridha na wao na hiyo ni miongoni masababu nyingi sana ambayo kwamba ziko katika huu mwezi na yule ambaye kwamba itampita huo huo maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Ramadhani basi hakika yeye yuko katika hali ya watu ambayo kwamba amekosa makubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala sababu fadhila ya Allah subhana wa ta'ala na neema yake ni kubwa sana kwa waja wake kwa kuwa yeye amewaandalia yani mausimu za fadhila nyingi sana kama mausimu za haji mausimu za Eid al-Adha mausimu yani yani mausimu tofauti tofauti ili aweze kuwa ni mtu mwenye kuchuma wale wacha Allah wachaji Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuchuma naye pia iwe ni ni, ni, ni sehemu ambayo kwamba waislamu wa watakuwa wana shindana katika kutafuta khairat sababu hizo mausimu zinawekwa ili watu wajitahidi kuwe kwa kutii Allah subhanahu wa ta'ala na kuweza kurudi kwa Allah subhana wa ta'ala na kuomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na pia sababu ya kuwa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema kubwa kwa Allah neema kubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametufikishia sisi waja wake kwa yule ambaye kwamba atasimama usiku wake na kafungwa mchana wake na karejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala akawacha maasi yake akamtii Allah subhanahu wa ta'ala akawacha yale maovu yote ambayo kwamba alikuwa ndani kwa bila shaka amerejea kwa Allah mrejeo wa haki kwa hivyo inapasa muislamu uh, ajihisi na huo ukubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemletea huyo mja na hajue kadari ya huo mwezi na fadhila yake ambayo kwamba ni nyingi sana kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hasa kwa wale ambao kwamba kuna wengi ambao kwamba wameweza kukosa huo fadhila wakafa wakawa waka fadhila imewapita na wewe ambayo kwamba umekuwa hai Allah subhanahu wa ta'ala amekuwezesha kupata hiyo fadhila basi uwe ni mtu ambaye kwamba waku nganga kujitahidi kwa kupata hiyo fadhila sababu hatujui baada ya hapo kama utafika katika Ramadhan nyingine kwa iko hivyo napasa muislamu anapokaribisha huo mwezi mtukufu wa Ramadhani akaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa faraha na kuwa tayari kwa, ku, kwa kujitahidi katika amali za kheri na muombe Allah subhanahu wa ta'ala sana Allah subhanahu wa ta'ala akubali saumu yake na kubali kusimama kwake na mpatie riski na mpatie jitihada na, una nguvu katika katika hali ya kuta, kusimamisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة ولا تجعلنا من أهل التفريط والإضاعة وآمن خوفنا يوم تقوم الساعة واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته